جزا الله الأخ الكريم Mwenyezi Mungu amkaze heri ndugu yetu Al-Amin kwa hii kalima ambayo nimezungumzia, na Mwenyezi Mungu ajalie hasanati zake ziwe kwenye mizani ya mema yake siku ya Kiyama. Na kabla hatujapoteza wakati, pia naingia kwenye kalima ya pili ambayo كما يوصيها الإمام nitazungumzia التعليم من خطوات الشيطان وهذا نشانة na kufata nyayo za shetani na hii alikuwa ni mada nyingine muhimu sana ambayo naweza kusema wengi katika sisi wengine hatukuwa ni wenye hakuwezi kuwa na tambii kama hii kwa sababu yanayotokea katika jamii zetu kuna maisha yetu mambo mengi utakuta yana sababu yake kwa shetani watu hupata e, nyayo za shetani kwamba ni mada ambayo tuna muhimu sana hasa kwa jamii yetu ya leo rijala wansaa wasomi na wasiosoma hii hii mada hukumbushwa nayo na wewe ukiangalia يمسك بني min من ila إلى utapata متقدم jambo Mwenyezi Mungu amelikariri mara nyingi sana kwenye Qur'ani kuhadharisha binadamu na shetani na zile nyoyo zake. Kwa hivyo ni jambo ambalo eh, utalipata limezungumziwa sana ndani ya Qur'ani na Allah tabaraka wa taala. Ikiangazia nukta ya kwanza kuonyesha umuhimu wa hili jambo الله تبارك وتعالى في القرآن يسمع يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يسوع الربيع أي بنادم asikufikini sheitani kama vile ambavyo eh, aliwatoa wazazi wenu kule peponi ambaye ni baba yetu abulbashar آدم salatu الصلاة na نمويت hawa walitolewa chanzo na sababu cha kutolewa baba yetu Adam na mama yetu Hawa ndani ya pepo ni shetani. Na huyu ni mtume Davidu min anbiya illah aliweza eh feli katika eh, mtihani wa shetani katolewa. Kwamba Mwenyezi Mungu kwenye aya hii akawaita Waislamu aliwanadi binadamu wote akiwaambia ya bani adam la yaftinannakum shaytan asifikini shaytani kama vile vile ambavyo eh aliwatoa baba wazazi wenu peponi akaeleza ibasa yanzirahuma libasahuma liyuriyahuma sauatihima malengo yake alitaka kwa kuwavua mafasi yao ili waonekane ule uchi wao innahu yaraku mungu anasema إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون yeye shetani na makabila yake huwa anawaona ninyi binadamu na ninyi binadamu hamwaona kwa adui kwanza kwa sura hii Mungu anakupa kwamba ni adui ambaye hahitaji challenge kwa sababu haonekani ndio yeye na makabila yake sawa yeye na makabila yake anakuoneni ni nyinyi na nyinyi hamuoni sasa wote vijana vipi na ambaye yeye kwanza ni adui wako umehadharishwa ukae hadari ukae chonde lakini haumuoni ni vita vikubwa sana kisha mtu akasema inna jaalna shayatina awliya lilladhina la yuminun sisi tumewafanya mashaitani eh, kwamba ni vipenzi kwa wale ambao hawakuwa ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Hii aya eh, Mwenyezi Mungu na kutuhadharisha kuhusu sheitani. Ila nakulu bayanu suwari kaidi sheitani, sikubainisha sura zile za vitindi vya sheitani wataamul eh, fi makrihi, na mtu kuzingatia katika vile vitindi vyake na hadaa zake ili ni jambo ambalo lina umuhimu hata sharan uislamu alijua kwamba ni jambo ambalo lina umuhimu katika maisha yake kwa nini kwa sababu min asli annadha fi sabili madha annajati ni mtu akakuta angalie ni njia ipi ambayo mimi itaniweza kuepukana na vipindi vya shetani kwa sababu la yaslamaha hakuna mtu ambaye atakusamika na vipindi vyake Shetani ameamua ni vita eh, akipigana na na wale wa ulimi mpaka ahakikishe kwamba amepata watu wa kutosha, kwamba ni vita ambapo ni vikubwa. Washetani, kwa sababu shetani kwanza ni mkata njia, na kukatia njia wewe mwanadamu ya kwenda kwa Allah subhanahu wa taala, sirata almustaqim ambayo tulichorewa tutembee juu yake, wewe uwe mwenye anaikata ile njia الشيطان وكيله كما في السورة المسكونة القرآن أكسيما في سورة الأعراف آية كنا ستة بقى كنا سبعة منذ أن سيما قال فبما أغويتني أما بيا الله شيطان إيه وسبب يكون كل فوتوشا مني أما بيا لأقودن لهم صراطك المستقيم nitawakefia E, hawa binadamu wenye ile njia yako iliyonyoka kwamba shetani vilivita akitangaza hata pale mbele ya mungu kumwambia mimi nitaketi kwenye njia yako iliyonyoka tawaketia binadamu kwa sababu ya kuondosha kisha akamwambia thumma laatiyanna kisha nitawaendea min baini aidihi na upande wa kuliani kwao wa min khalfihim au upande wa familia yao na upande wa nyuma yao wa na upande wa kujali kwao na kushukuni kwao wala tajidu aktharu aktharahum shakur akamwambia na hautopata ya Allah wengi wao ni wenye kushukuru hautopata ni wachache ambao watakuwa ni wenye kukushukuru wewe Allah lakini wengi wao hautopata kama ni wenye wenye kushukuru kwa hivyo hii دينها شيطان المشروع والله سبحانه ونشرهم فغير بيدا كيدا الاسلام وني عالم هو سيعالم ويقول فاين جان ujue wewe na shetani munavita ashashitakaza kwamba ni wewe pia utangaze vita ya kupigana baina yako na shetani ili jambo kila mwislamu ke kwenye akili yake kwamba min kulli jihad kwamba shetani sayaqtau mala e ala nnas aftabii wabaye watu njia ya kufika e, kwa Allah subhanahu ima kuwatia shaka hata kwenye akhira yao yurahibuhum fi dunya wal kuwapia kuwa pia kwa kuwapa hima na hamasa hapo duniani kwa kufanya mema na maovu yale aliyofanya hata ibada unajifanya aweza akaja sheitani akaipamba ile ibada akaigeuza eh, kwenye ibada kwa sheitani halali hivi kila muislamu lazima akae makini akijua kwamba sisi tuna challenge na shetani hivi vita vikubwa suila limamu eh, hasan albasari rahimahullahu taala eh, akauliza swali na mmoja alimuuliza eh, akamuuliza hali yanamu shetani je shetani huyu ambaye huzungumziwa huwa alala ngalia maneno ya أم تعقيد الحسن البصري يتركيب اليمونية قال كسيما لولا ما نسترعنا لو أن دلال شيطاني سيسي تكتموها تكسره لكن شيطان هلالي ما ينام أصلا يستغل ليل نهار أشغليك usiku na mchana kwa malengo ya kuponesha mahala وصيف وشتاء سيما عصر البصري ايه وكثر تنغازي وكثر بريري يا نبيه ولا كثر القرآن وفي كل وقت أكثر وقت النبي ما ينام na leo namshangaza sisi binadamu tumejisahau ya kwamba tuna adui mkubwa ambaye tunahalalishwa tukae chonjo na ile huyo adui watoto tunazidi kwa halali shetani ikiwa halali wewe ni aula ukae chonjo pia huo uko macho na ile mitego yake na vile vitu vyake لهذا ميمون ابن مهران rahimahullah ta'ala asema min a'zami al-a'da katika maadui wakubwa eh adui la tara ni adui ambaye haumuoni hata akida mpaka wewe upate mwanya wa kufanya vitimbi uchallenge na yeye haumuoni huni adui mkubwa kabisa ambaye wewe faa uwe na kambi ujue kwamba huyu ni adui nafaa kuchali sababu huwezi mwoni ujue kwamba huyu anastahili nini mimi nitafanya hiki ah, haonekani kwamba huyu ni adui mkubwa eh, ya kuna haja kubwa waislamu sala hii kuzungumziwa wawe makini wale udharura wa kwamba kuna dharura kubwa hasa leo waislamu kuzungumziwa kuimana na kujua kiasi ثانيا ukiangalia ulimwengu huu sasa aslu kulli balaa asli ya kila balaa yote unayoiona hapa duniani wa masia au ni masia innama huwa min waswasati ashaitani utapata tano na asli ni waswasi wa shaitani nauweka ndio watu wana wasanii naam bali kasema kullu inhirafati kupita kote binadamu وطأ إياكم المعصية وطأ إياكم الإنفاق وفي الكفريات نقول الشركيات تصل جميع الانحرافات إذا أخرجناها وليعلمكم إنما هي بسبب ما اتباع وصلاة وقفاتا ما يعلم الشيطان يعني الأعمال النفسية الشيطان وتوقف أقول لك ويا غير المسلمة جميع الضلالات انحرافات sababu na mansha shetani kama alivyosema Allah ashaitani sawara lahu wa amna lahu mwenyezi mungu anaeleza kwamba sheitani haya tunayoona binadamu ndokwenda wakaingia kule potofu mwenye sheitani aliwakwambia wale binadamu wa amna lahu akawajazia ulimwengu mambo ya raha eh, akawapeleka kule mabaya chanzo ni sheitani Jamiu hizi jamiu falalat tunayoona kwenye binadamu hivi sasa chanzo na sababu ni shetani au kwenda wenyewe. Kwamba tutapata Qur'an Mwenyezi Mungu alipokuwa huyu bwana eh, ni hatari kwa maisha yetu binadamu. Mwenyezi Mungu jana akaleta kwenye msingi sana kwenye Qur'an. Isoma Qur'an Bakara أو للشركاء تجد آيات وكفرت آيات دي بسنة ويزنوب على كل كالاس وما ويشوف يقول ما آيات جاء النهي أمر سنقويا كتابة عن اتباع خطوات الشيطان في عشر الآيات تسمى آيات السنة تسمى آيات السنة في تسمى آيات السنة لن يسورة البقرة من يسمع الخبيئة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وصفاته نيال الشيطان حقيقة إيه كل مين من الله نيالوي ووسواس hii ni moja katika aya Mwenyezi Mungu anatuhadharisha kwa watu wasipate hatua za na nyayo za shetani kwa sababu yeye ni adui yetu tena wawasi kwenye suratu nur suratu nur Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu enyi eh mlioamini la tattabi'u khutuwati shaytan usipate nyayo za shaytan na hii ni kwa wale waumini na adabu Mwenyezi Mungu aliwanadi kwa sifa yao hasa si kwa wote kwa nini kwa sababu ya watai wake akasema la tattabi'u صفات حفظها نيالها الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان hakika na yule mwenye kufuata hatua na nyayo za shetani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar hakika yeye huamrisha machafu na mambo ya munkar kisha Mungu akatuambia walaula fadlullah alaykum wa rahmatuhu na lau sifa zake Allah na rehema zake juu yenu ما ماذا منكم من أحد الأبد أسيني تكفيك يلوتي كتكليني كتكبين الأمر أسيني تكفيك أهو شيطان إذن رحمة الله سبحانه وتعالى ونحن بعقبنا جالس كوبا هو الكمية لولا فضل الله ورحمته عليكم لو سفرت ذاك الله من ذاك ما زكى منكم من أحد أبدا هو الكمية عقبنا تكفيك شيطان يتكويزا katuingiza kwenye nyavu yake tukaenda nabaya lakini kwa sababu ya fadla za Allah na rehema zake wahurumia waja wake ndio akaweza kupatikana kuna watu wema bali wako macho pia hao wanapigana na kuiwa walakin Allah yuzaki man yasha lakini Mwenyezi Mungu humtakasa anamtaka wallahu samiu alim kwa hivyo aya nyingi Naposoma hapa ambazo Mwenyezi Mungu ametawadharisha na huyu bwana ziko nyingi sana. Lakini nafa fi hizi ni baadhi ya zile aya ambazo eh, zimekuja e, Mwenyezi Mungu anatuhadharisha na kuweka macho kwa chondo kwamba sisi tuna adui mkubwa ambaye tunataka eh, tutangaze vita na yeye tupigane naye vita. Ila nakulu min a'zam al-urub katika vita vikubwa ambavyo la tastahili stahili wapi wewe watakuwa ni mchaji Mungu vipi usijione kwamba wewe ushamshinda sheitani aweza kukupata wewe hata kisakarati mauti atakuona amekukosa huku lakini aweza kukunga hili hata pale kwenye sakarati ya mauti yako akhiri lahma maisha yako ya mwisho natoka duniani kwa bwana kuacha hili ni vita ambavyo huwa hakimalizi yeye أقنبله بكى في آخر لحظات حياته جاي أقول عليه فمسكت برئيسه وقال القرآن يقول أكون مؤمن ولا تكون مؤمن إذ جئت إلى أنه أجل فمن جئت بقوة عذاب منه هذا الذي كتب العلامة ابن القيم ويساب المعارف أن تجد فيه أحسن الجهاد موجة لديه إيماني دجال وجهاد النفس مرتبة ثانية عليك جهاد الشيطان وبيجانا بيتنا الشيطان كتوبة في ماليزا وانا دفع في مريضة وبيجانا إيه، لنفسياتي أكي تبيلا من تعليم كي تبيش إليه كصوم دين علم الشريعة كي وعمل به لكي فنيا كاسي कल्याण समस्या को द्वारा किया कोई विषय नास्कती kunakazi kirajisizi adamu kwa hivyo nasema hivi ni vita ambavyo natastahili haviishi hiya alardu bainana wa baina ni vita ambavyo vilioko baina ya sisi na baina ya sheitani na wale maaskari wake eh, na sheitani ittakhadha ahdan yeye alichukua ahadi sheitani بأن يستمر ومع خير kutosha wasaddina an sabilillah na kumwekea vikwazo kwenye barabara ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال يسمع القرآن وقال لأتخذن من عبادك نصيبا shetani amwambia ibilisi mimi nitawafanyia waja wako yani nipate katika wao Mungu yani katika wao ni nilijipe kuna kunoa kawambia walaughidannahum nitawapotosha walaubaliyannahum na nitawapatia tamaa jawa tamaa ni katika silaha kubwa ambazo hutumia shetani tamanishwe akupe mahofu ya kitu ukiona hakuna neno mahofu haya aliyazungumzia wakutosha na kuwatamanisha mpaka waingie kwenye kwamba eh, hivi ni vita ambavyo ni kubwa na sura ndogo vile alivyokitoa hapa tumwangalie nabii adam alaihi salatu wassalam abu lbashar abu albashar alaihi salam alladhi khalaqahu llahu mungu alimumba kwa mikono yake mitukufu waaskanahu جنته كما يتقين في خلافه بيا الله اللي هو كما شيطان يا دنياك أكما أنتريشا هذا سبيشل akamwambia pia wewe chukua halali na huyu bwana huyu ni nani adam alayhi salam abu bashar mtu wa kwanza yekanyaga ardhini mungu alipatia nini halali ele bwana akamwambia na kumhadharisheni mkewe أكما مية ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الفارقين وب الأدا نمكو مسيتودية هنتي كيش مكاوا لمنقول موال مغالب لكن بسبب الشيطان بأسل المشرك شيطان لكن أعطى المشرك قول لنا نعم، أدا عليه الصلاة والسلام لأنه شكاوا فبنا تحكم الصحابة إيه؟ kwamba hivi vita kwa kila mwislamu akae macho machoni kwamba sisi tunaviziwa na kufatwa nyuma na shetani akwasi fi kulli wakti wain kila hali kwasi na huyu ni mti adam alaihi salatu wassalam eh, ni mti ulikuwa ndani ya pepo akakataza yeye na mkewe wasikurubie na mungu alimjalia huu mti tunasema ni kama ndio mahaba ndio mahali pa kumsahihi adam tafaulu ama tafeli walakini wakati anahamarisha adam na mkewe iblis yeye kana yuraki maisha yetu yayampelecheki ile maisha ile picha kianalisha na allah adam chunga ule mti chunguze ule mti uende mbali Shetani alikuwa macho, yaliangalia kitu kwetu, akaenda kuyadhabihu au kiana atamstahimilifu Adam alayhi salatu wasallam, thumma yattakhidhu qarar, baadaye achukue solution, ataanza vipi Adam kuanza vile na kweli akaanza kuishi na wasiwasi wake, akapata Adam akafanya muhawala na kumkinaisha بأن يقع في نفس ما aingie kwenye lile jambo ambalo Mungu alikataza aende akaifanya akaanza ule mao ambao ulijisha kwa Aisha akampata Adam alayhi salam akamwambia hal adulluka ala shajarati al-khuldi wa mulki la yabla je nisikufahamishe Adam wewe mti eh wa kubakia milele eh na ufalme ambao haumaliziki maana ukila yale matunda ule mtu uliokatazwa wewe utabakia milele na utabakia utakuwa ni mfalme wa kuendelea kwa nini sikufanya na hizi ndio sisi huwa shetani kwa leo angalia kwa kweli hakuna muislamu ambaye hata anajua ajui kwa maarifa ni haa. lakini angalia leo kasema shetani ndio wakwambia watu kachukua tu mara moja bana tatulia eh, angalau kwenye mmoja. moja kijagawifu ni pamoja umenyega na ni nimetu za shetani usifanye. Chukua tu mara moja utatumia, unafika kutumia na ukilio utakuwa kama watu huku umegusa. Hizi wani ni za shetani. Kama vile vile ambavyo alikwenda na system ya Adam, ndio vile vile kuwa roho kutumia shetani. Ama kama vile sura eh kumpatia ile tamaa wewe kula hiyo mtu wako utapata ufalme وفعلان في الكون هذا مكان بوكو لكن استمرت المحاولة محاولة وكيدرية فكبش كده مواتية مبارتبية وغاتمهما كده مواتية وطولي والله وانا نين إلي أمكن الجنيش لهذا نعتبر أو نجام مبارك وانا أنا أمريكي أكمبية إني لكما لمن المصر mimi kwenye ni miongoni mwa wale wenye kuwanatii na wanamhimili Bwana, kuleni ile tunaona mtima. Akawaapia kabisa kiapo. Haya wewe mtu aliyekuapia alikuapia Mungu kabisa. Kisha baadaye wakaadai akawafikiria kwenye kosa wastajaba lilidai ashaitani akaitikia wito wa shaitani وخاطبه وخاطبه بالتفتيش يكون شعر مريا ألم أنهرهما وأنا ضيفي من سوق ذلك أنتيكم الشجرة كنسويرتي وأقول لهما من كوابيا آلي ومن إن الشيطان لكما عدو مبين وبشيطان كل يجي كل شيطان ليدوي وصوات كيف إلي الكوالي تبرز Hadi Kashi. Quando quest'anno eh, di misura tutto a sicurezza che abbiamo negli ingredienti quindi eh, a unire si chiamano cioè lungo a cristiani a causa di no Nota quindi ni silaha zipi ambazo huwa anazitumia shetani kubwa kupotoshea binadamu ni nyingi lakini mimi kwa sababu ya wakati naweza kugusia tatu silaha tatu moja alizitaja kwenye sura Qurani na mbili alizitaja kwenye Qurani kuna moja mtume alitaja kwenye sura silaha ngapi tatu tazungumzia sheitani ana silaha mbili ambazo Mwenyezi Mungu alieleza kwenye Qur'ani, moja ni eh, silaha ya at-tasjil, binadamu sawa, al-batil khaira, jambo la batil akalifanya au jambo la nasia eh, likafanya likapatwa likawa vizuri kwake. Hii ni silaha kubwa ambayo huwa anaitumia sheitani kuwahuri nao binadamu, kisha na zile nguvu zake, lakini lengo la sababu kutumia silaha وطنية وطنية ويعملية له الشركية وطن حركة أخبرية وكذا قلنا شركية فنظرات أفريقيا مدينة والله تشبع له جمعية الإسلام وتفتى ويجيه بعد بعد يوم مشايخ الصواب ويعمل مشايخ السوفية مشايخ السوفية ولا هو كسوفة والقرآن مليء قرآن مليء لآيات تحرر قوس منطقة سلبية هو الوسوسية لكن تفتح hivi jambo hili sheitani alipokwenda akawafamia wale watu fasara ashirku indahum ndio tauhidi leo mtu anakufanya tawafu anaelegambuli ndio tauhidi siana nasikia moja katika washa wao asema o walimzunguka kaburi kwa sajani कोई भी अनुमति शक्ति के हमारे नौफान आदम के हमारे राउंडअपाउ के हमारे मोमेंटारी था जिस फिगराउंड में था मनाशिक अगर ये उनकी ये शक्ति है तस्दीक ये शैतान alipokwambia hawa jambo la batil kwao linakuwa ni jambo hii la kubwa wake kwa hivyo kile cha batil anakifafa kwako kinakuwa na sura nini sura kwamba ndio haki Maybe asking a what can inspire. تسليم pili hutumia al-ikhwar kule kuaburi binadamu silaha kubwa keuzi na Mungu anapeleza kwenye Qur'ani akisema qala rabbi shetani kauli shetani qala rabbi ewe Mola bima aghwaytani kwa sababu ya kule kunipotosha la uzayyinanna lahum fil ardh ممن سوق فيها وارجعا هذا الذي وشكا أتوفى بي بلدها تقل أرض ولا أغرينهم أجمعين من توافق الشوط حفظ مبارك كها لتوافق الشوط إلى غيره هو الفريق أكفنا استدادتنا إلا عبادك منهم المخلصين استقوى ولا وجبارك ولا وإن إخلاصك وجبارك حاول تنقص وضعها lakini karibu wote nitahakikisha nitawavamia kwenye ardhi na nitawapotosha wote silaha hii kubwa zinazotosha leo angalia kaumu zilizopita zote kaumu Aad kaumu Thamud na wengineo angalia vile kwenye Mungu shetani alipokwenda akawavamia mambo ya mkaraa kwao ilikuwa nini ndio mambo ya nini ya hapa وقتك kwamba hizi vitu ndugu Islamu ni vitu viwili ambavyo wanaposema ni silaha mbili huwa anatumia sheitani eh, kuwapambia binadamu na kuwapotosha eh, kuwasawi kuwapa fikra ya kwamba jambo la bati eh, laweza likawa ni jambo la la kwenye sura ni dhani sura moja ndio nakumbuka kwenye sura ni dhani kama ilivyokuja yadhkuru limamu darani asema sheitani laatullahi alaihi sheitani aliulizwa ni ni mbinu gani au ni njia gani wewe huwazitumia eh, kuwapata binadamu akaulizwa min jati istighfar sema la من جهل التوحيد احتمالا لكن البشرى العربية binadamu mimi huwa nitawatengenezea kitu au kuna kitu ambacho nawatengenezea hata wakifanya istighfar hawakusahiwa kwa kuwa maana albida Angalia jambo la bid'a ambalo lilizopangwa kwa watu wengi hivi leo kwa kwenye fikra zao huwa wanachukulia ile bid'a ni nini? Dua. Na wewe mwangalie mtu wa bid'a anayefanya jambo la bid'a kutumia kwake ni si rahisi kutumia. Kwa sababu ya nini? Hazina kule kupambiwa lije jambo la bid'a watu. Na wewe angalia dawa leo inafanywa na madwatu wa sunna. vitu vya ليس وقت تقولين الفاي يتيم الفاي kwa nini ilile pano shetani alipomwambia bid'a sara indahu huwa alhaq kwao nimekuwa ndio kwa nini Islam ndio ukapata mtu leo akifanya bid'a yake kutubia ni vigumu yale yale shetani alisema كل مسلم دين إسلامي وهو مكين waweza ukapambiwa jambo la basi waweza ukapambiwa eh, jambo ambalo si la haki likafanya la haki ukaingizwa kwa kitendo cha shetani na chanzo ujue ni shetani ndio sababu hapa leo si mtu mwingine na silaha ya tatu ni silaha ya tahrish tahrish kutia uadui kutia chuki kutia nizaa baina mada baina almuminin baina ya watu hii silaha kubwa kiashiria antume kwenye sahihi muslim pitia njia ya jabir bin abdillah radiallahu anhu anasema samitu nabii saa sallam yaqulu ilimsikia mtume rehma na amani kusikia akisema inna shaitana qad aisa أن يأخذه المصلون في جزيرة العرب في شيطان عن الجشوى عن كتكما watu wa jazira tulala pale kumwabudu yeye mara kufanya shirki sababu ya taturu e, au kusema madai za sheitani ambazo huzitumia moja mtu hupata kwa njia hii ya shirki ikitakuta sheitani akudalisi akutie kwenye njia za shirki akikukosa atawadananaweja lakini katika kuuza ndio kwa kweli shetani amechoshwa eh na kuamuliwa na watu wa jaziratu al walakin akasema istahrishi bainahum lakini hakuchoshwa na kule kutia uadui kutia chuki baina yao watu wapasuane watu wakuafiane hili bado lipo hii silaha mimi Inician, por ejemplo, inicias tu pan. Pasado, y ya un poco ya garía, hay esas, hasta si si salafiyun, de la buena matina. Tulab salafiyin, namaduat wa salaf, iniciamos un cuerpo a otro, más de la paura, otro a otra nada. ويبقى تقول الإنسان التزام صغيرا كان أو كبيرا هو وضعه في مشاكل الأرض ومغاربها يجمع باكيته ولا التنزانية ولا sijui Uganda, huu ni ugonjwa tuko nao, hata sisi salafiyun ambao tunatarajiwa sisi ndio ahlu haq kwenye manhaji hii. Alumma Alislamia inatuangalia sisi leo, angalia hali ya salafiyun tunavyoishi na manhaji hii tunavyoishi, wannasu ma yatanabahun, wallahi shetani amepanda kwenye vichwa vyetu anatuchezea sasa hiyo angalia mfasoko chuki ziliyo baina salafiyin kwenye safu zao angalia ikhtilafu iliyoko na vita vikubwa ambavyo watu wanapigana wenyewe kwa wenyewe na ukiangalia hakuna sababu ambayo inazingatiwa na leo ukiangalia zile chuki na ikhtilafu ziliyoko si sababu za msingi kupigana ruduni sio na msingi yule akampelekesha yule yule jipe ni kumbe ni kumbe si manhaji ya mtu hii hapa nimeushangaa mimi nilivyoishi salafiyuna hivi sasa mtu ukifanya kule kujifanya perfect ajiona kwamba yeye yeye kaanna manhaj as-salafi ni manhaji ya baba yake يخرج من يشاء ويدخل من يشاء كانه غربه كما chupa amtia mtakaye amtoa mtakaye biduni mada usus wa dawabit shar'iyya tuachize kwa nini huu ni ugonjwa tena ninazungumzia hivi وهو بقية سلفيون كبارا وصغارا طلاب العلم تمهاريب بك دعوة يا مولماويت وسلف وليقول كنش خوزان كنش خرابي كنش روبي وليقوى قبل هاو كنش الانتباه لكن الإمام الألباني دعوة اليوفانيا تكس ميبروغا طلاب العلم tumeivuruga na huu moto. Na hapo waelewe kwamba shetani hii ni silaha ambayo ametega nyafu yake akijijua sisi ni watu wa haki kwa hivyo lazima tuvuruge leo mpaka nashangaa watu wale kumshataa ni tulabi ilmi salafiyin mpaka wamechanganyikiwa wamekaa kwenye njia sasa haujui mtu sasa ende na watu na watu gani kiangalia huko wao hao hao wamekalikwa wenzao mtu anakaa pale njia pana aliyataelewa kila mtu anaakosha من يسلم من الخطأ من يغتر بك لما قص تعال والله في الله عليكم هاي الحديث سيدانك من السلف يا باي حيوي في حديث من الجلس إن الشكاة والله فيشرين فترى من نيدي لا حول ولا كيسا يمكن يا يكون الصحابة رضوان الله عليه وليس الناس وليس يديني ولكل يدعو لا كميس كان يلقى مملكة وسيعة في السورة أستقرار لكن كنا سالم كنا نسوم كنا نخوض هذا الذي يسيركم في ان لا نمتكم الشيطان أو تتصلين الأخ الكريم unamjua ni nani kuna manhaj moja kwenye madhali ya moja pia mwafuri ان wa manhaj ya salaf wamjua وننما ياكل تتصل به سيكو صحوبة تمسك اليدين شكل قنوات يا أخي الكريم ونمسأل الخصوصية يني خطأ yule kijana au yule mwenzako atakwenda kurekebisha ile kosa na kusema kwake ana ahsan hata sharaf ni izza si aibu lakini angalia sisitokeshi la hapo kosa moja dogo ambalo la kusuluhisha hata kando أن mtu بكبيرة نطبقها atolewa أتوليها في la لا كل na ukiangalia chanzo shetani kuna madaki ambazo alitumia kupitia hii silaha akatuingia sisi salafiyun tukakushia hapa tulab au duat wale tulab tunaofanya dawa ya manhaj salaf تنظرتها أي مساسة وطلب الشهرة huyu kutokuwa ni kunao kuna watu wakati yao mtu afanya dawa mwaka mmoja na miwili yeye atakadhiri atakaposhuru ujulikane kwa jamii wewe ndio wewe huu ni ugonjwa ujue hizi ni madhara miongoni mwa zile madahi za shetani nakuja na njia hii nakukwambia nakukwambia au kuingiza njia ya taarishi mwisho kwa kuwa malengo yako wakana shura upate shura na ni jambo kwa sababu sio malengo yako wewe utaka shura lazima kuna vitu utavihitaji mpaka ukitu kwenye hili swala utavunjana na kukosana na wenzako sababu hiyo huu ni na watu hawaelewi tulamu ni tuwe ni makini sana kushukuru unatoka pale kwenye kasi kwenye malengo eh, ya kufanya hidaya kwangu hidaya binafsi unatoka kumtengeneza tofauti au tusema kuna baadhi ya watu tulab yastaghiluna bitasriki dua alakharin wajishughulisha na kuweka tabaka maduati huyu bwana huyu sita ya kurukuletu huyu huyu tabaka fulani huyu tabaka fulani ya habihadha umirtu since you never knew the name. المخطئ أنا يتساءل هو النيوة بالتي هي أحسن وجه nzuri ikiwa ni kosa ambalo la kumsababu mtu kiwa ni kwenye hali moja si wazi hata radhi yake haifanywe radhi kama vile unapofanya mubtadi au mtu ambaye ni dhahiri hizi usuli sielewi sisi tunasoma wapi na ndugu zetu salafini wanakusoma tuko mbali sisi tuwe na dhambiria hii silaha shetani malengo na lengo shabaha kukurusha, kwa sababu alijua sisi watu wa akhi na umma wa Kiislamu wakimsalia sisi, si watu wa Ni hidayati akaona wajibu wa kuilinda hapa. Wahuwa madha kitahrish baina, watukutisha na kuweka chuki baina yao, wasitembee kwenye barabara moja. Nini? Kwa sababu lengo la hidayatu nas lisipatikana لو رجعت أي أثر يدعو السلفية لمن يتقي أو يوافي angalia hali ya ile athari yake ya dawa sahihi. Na ikiwa yenda basi inakwenda ki eh, kikombe kombe pole pole. Kwa nini? Kwa sababu ya huu ni mgonjwa wa Uislamu. Sheitani sisi kama nilivyosema hivi ni vita kuanzisha kwa hivyo usimfanye wewe ni perfect ukasema mimi ni perfect eh, mimi ndio mimi. Hakuna mtu ambaye ni perfect hapa. Shetani anaweza kuwa wewe eh, akatumia wewe ambao hujana perfect kwa sababu ya kuharibu nini eh, dawa na ukaingia kwenye eh, mashimo yako. Yaani. Mimi nikimalizia, naona wakati tunapenda eh, na maneno katika mengi kwa muhimu ala lamari Ibn فيقول الله تعالى ويتطاول بولم يكون مني anasema alfurqatu walikhtilaf watu kutengana na kukhtalafiana min a'zami ma naha Allahu anhu wa rasuluhu ni katika mambo makubwa kabisa ambayo Mwenyezi Mungu na mtume waliyakataza na hili ni jambo ambalo lapichika baina ya Waislamu wa hasatan as-salafiyun إلي جابه النفسية الفرقة والاختلاف ni jambo kubwa katika mambo makubwa ambayo Mwenyezi Mungu aliwakataza Waislamu yasiwepo. Nimesaidia tabia. Lakini la maajabu haya ndio ambayo yanapatikana kwenye safu za sadaka. Lakini akaonia Ibn Taymiyyah na haya maneno ya ibra, wewe as-salaf, taribu salaf au nidai katika wale duatu salafiyin ابن تيمية الذي هذا نظر ربيع لو في عبرة أكسامة إني أعلم حقيقة من أدوة أن الشيطان ينظر بين المؤمنين فالشيطان هو أنا تيرا تكي na ukutoshaji baina ya waumini akawatenganisha walan akuna aunan lishaitani ala ihwani lmuslimin msaidia na mimi siwezi kuwa ni msaidizi wa sheitani juu ya ndugu zangu wa islamu kwa sababu wewe waweza kuwa ni sababu pia na ni msaidizi pia kwa sheitani kupasua jamaa salafia, kuweka chuki baina ya safi salafijini na watu wa waelezi yule igeraji yule, mwisho ukipasua unabakia peke yako. Yetu kwa kama vile Mu'tazila, Mu'tazila walipigana rasi kila tunatolewa kwenye kila kasema mpaka mwisho atakapigana hadi wenyewe na kufurishana kwa hiyo kwa ndugu Waislamu tabibu eh, sisi tuna haja sana maudhui kama hii kuzungumziwa mara kwa mara eh, hakuna mtu ambaye ako peke yake sote ni wakosa na sote tutaweza kuingia kwenye nyavu ya sheitani tukawindwa na tusiwe wenye kuishi kwa hiyo tuweni makini hili jambo mimi nimezungumzia kidogo eh, atahrish hii ni silaha kubwa ambayo shetani yoitumia kwa sababu ya kuwapotosha watu hasatan asalafiyun weni makini huu ni silaha twawinga nayo na tumeharibiwa dawa yetu na ni kwa sababu ya baina yetu kuna baadhi ya watu wana malengo yao mengine sio maana hidayatun nas wakaweka alibahala kwa sababu ya malengo ya shetani ameingia nyuma yake wakaribu bidhaa kwa hivyo tuwe makini eh, naitakufanya hapa eh, ana kuwa umzishe kwa sababu wanavyopenda لك في النهاية لكن من يصدق هي ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه